Huai arte bakotsak edo zuin izenen pin, saltzen halutu bespartiniak eta izen zumaiteke duda ezarten die. Lez Espadrie de Moleon, Marka Bezala edo Latoli de l'Espadrie. Marka hunen araudietan idatzik da urratxak oro maulen egin behar diela. Izan, solaen egitia, oihalaen mustia, vulkanizazionia edo beste. Momentuko bakarra dela Marka huntan txartuk erraiten daiku Stefano Goyen etxegarrai sohutako ekoizliak. Oui, en effet, euh, je suis assez fier de, <laughs> de pouvoir dire... Bai, txartzia galtegin jan lehena izatia, harroniz. Entzun dut beste ekoizle zumbait heltu bada interesatuik zela e. Kan par cette marque, donc je pense que ça va dans le bon sens, puisque... Euh, Uste dut bide huna hartu dugula, eta geo eta habo izatez, maila lokal eta nazionalian, hobeki hor deskatuik izanengia. Fichoron autour de cette marque... Eta hoi guetako baliogarri date. Hau dela, kanpoko lehen gaiak huan honunartuik barin badia barnen epe ertain batetan araudien zorostia izaten ahalda helbuia.